สมันตอันจักวาเลสุอัตรากัชันตุเทวตาสัตมังมุนิราชสะสุนันตุสักขโมกทังบริตานุภาโวสัทธารกตุติบริตวานมิตังสมิตาบดันตา วิคิตจิตังบริตังพันนันตุสักเงกามิจลูเปงคิเลสิกาลัตเตจันทริเิวิมานี ทีเปรทีจะกขมิตรวนากานีเกวทุมมิเกติหุมมันธาตยุจตุโลกปรราชายมราชาน อินทุเอสวรรณราชา อริยเมตโยภูติสัตาวกาตโยอริยสาวกาญพุทธชนะกัญญาณายสัมมาทิฏฐิยวมพุทธิปัสสนานธรรมเมปัสสนานสังเขปัสสนานพุทธิสังครวานธรรมเมสังครวาน สังคีอันสังกรวายอิตูดานตูยาวะพรัมปราอิมัสมิงสุจังกวาเลสุเดวตายังมุนิหัวระหัวจินังสาตุมิสุนันตุนัมมัสวระกาลูอายัมปทันตานธรรมสวระกาลูอายัมปทันตา ธรรมสุวรรณกาลูอายัมพทันตามนโมนตันสสะภะคกวันตุะราตุสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตันสสะภะคกวันตุะราตุสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตันสสะภะคกวันตุะราตุสัมมาสัมพุทธัสสะ Budang jiwitang yawani panang turunang gacami Dhammang jiwitang yawani panang turunang gacami Sangkhang jiwitang yawani panang turunang gacami Dutiyampi budang jiwitang yawani panang turunang gacami Dutiyampi sangkhang jiwitang yawani panang turunang gacami 다디얌비 부랑지위 등야우니 반항도로난가자미 다디얌비 담망지위 등야우니 반항도로난가자미 다디얌비 상강지위 등야우니 반항도로난가자미 อินทิปิโสปังกวารังตัมหันตัมมุตุวิจารจรณะตัมมโนสุกตุโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารติสันตาเทวมนุสานังกุตุปังกวานติทวังคาตุปังกวันตานตัมมุสันติติโกอาการิโกเอปันติกูอุปนาเยโกปัญจตังเวทิตัมโพวิญโยเยติ ชุมปฏิปันโนภควตุสาวกสังโฆวิชุมปฏิปันโนภควตุสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภควตุสาวกสังโฆสามิหินจิปฏิปันโนภควตุสาวกสังโฆยติทังจันทาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสาภุกราเห็นสัมภควตุสาวกสังโฆ unayo Aunayo paunayo takinayo anjari Arniyo anutarang punyakitang lokan santi Namo me sampaputtarang Namo samputthanang dhawating ta karo tanhang karo mahaviro me tang karo Mahaya sun saranang karo lungkanya tu dipang karo สุตินตรูกุณรัญโยชนะปะมุคูมังกรัวุลิตาตโพสุมโนสุมโนติโรเลวโดรันติวัตโนโลปิโตกุณสัมปโนอนุมัตสีจนุตโมปตุโมโลกัปโจตุนรตุรัสารติปตุมุตโรยัตสารุสุเมตุปฏิปุกโรสุจาตุ อัปโลกังกุปิยาตันตินรสภูวันตันติการุณิโกธรรมตันติธโมนุตวันสิทธาโทวัสโมโลเกติโสจวันันตังหรวปพุทโสจวรโดปุทโสวิปัสสิจานุปโมสิกิสปายตุสันตาวิสบูสุกตาญยกูกังกุสันโตสัตวโกูนังกมโนรนันจยกันสัมโพสิริสัมปโน ဘူဓမောသံကယပုင္ကဝတဝေသတိသံဃတာမေကုထာမေတိကံကရုဏာကုဏံတမ္ပနာသပလူကပိပုจิตာဧတေတသပရဗုဒ္ဓဥတမကံပုကရာတေပိသံဃကုဏာအန္တမေတိယေယမတံပတံဧတေဗုဒ္ဓံတိဇမင်္ဂရဟောတိသပ္ပဒံတဝေသတိမေကုတေ वह्नामि सम्पदान्ते संयुनिन शीलेन कन्ति मिता परिणजते पिनुव अनुरागन्तु अरोगयेन सुखेन च अन्धवे सति मे बुद्धे यो नरो शरणं गतो पान्तो न गच्छति अथवे सति पुटपहरितां ये सन्ता सन्त चिन्ता तिसृणा सृणा Etaru kandre wabumma bumma jadewa Una gana gana piyawatan sampakarang Ete yandu dewa uragana kamaye Milura jewa santu santu saitung Muni wara wajanan so ubumakang Namagang sampedu jangka wale so yang kadewa jabramu Yang amikatang pun yang sampasam ันติสาธกังสัพพิตังอนุโมติตุวะสมังคานสาสนิรตาปมาตรัยตาวันตุอรังคาสุวิเศษสันตุทานสนัสจาลุจตุติปวัตุสัมปทานทานสนัมมิจาลูกันจะทิวารังคันตุสัมปทานันทิงวุนตุสุขีสัมเพิปริวาเรงอันตนูอันนิการสมนาวันตุสาสัมเพยาติปี ลาจนตุวะจุรันตุวะมนุสันตุวะอมนุสันตุวะกิตุวะอุดังกันตุวะปิสาจันตุวงขานุกันตุกันนัตตุวันาคตตุวนจนปตลุกันตุอันสันธรรมตุวนสันนิติตุวนสมิหันติสมิขังกุณากุบุราวิจิกมณีสัมปติเปอาจารตรสะสุกรมัยสาญกรังกสาติน patitam didukang Tanggitena panyupadana kantantukan Idangku penapimu etuk Ketumtiu waria tanjang Yajang kena pono pukinan terangkata-kata Tatra-tatra pinantini saya didang Mengkumsiati sang Kamu tanah buat wibawa tanah ดิทังโกปนาเปกเวทุกนิโรธทูเรียนตัญจัง โยตันตาเยวตันหายาเตสุรังกนิโรธทูยาโกปนิสมุติยานาโยอิทังโกปนาเปกเวทุกนิโรธกามินิปฏิปทาเรียนตัญจังกยมเนวาริโอตังกิโกมะกุใจยติทังอัมมาติติสัมมาสังกปรสัมมาวจาสัมมังกมันโตสัมมาจิโวสัมมาวโม Sammadati samman sammati Idang dukhang valiyata chanti me bhikave bhupe Ananutu te tu tamme tu chan kung dapati Yanang dapati panyao dapati vichao dapati Aluku dapati tangkuan Vanirang dukhang valiyata chan priyayanti me bhikave bhupe Ananutu te tu tamme tu giang khung đa bà ti ya năng đa bà ti pan nhau đa bà ti vi chao đa bà ti a lô cô đa bà ti đăng khu bà ni đăng lu căng li ya san chẳng pan ya đan ti mê pi cô we u pe na nu tu te su tham mê su chẳng khung đa bà ti ya năng đa bà ti pan nhau đa vi chao lô cô đa bà ti อิทังอตังโกปนิตังกุก หังเลียสจังปิญาตันนิเมปิกเวปุเปนันเตธรรมเมจังคุงนปาติยานังดปาติปัญญาดปาติวิชาดปาติอาลูกูดปาติอิทังลุกเกตมุติโยริยสจันติเมปิกเวปุเปอนันุตุเตสุธรรมเมจังคุงนปาติยานังดปาติปัญญาวิชาลูกูดปาติตังโกปนิดังทุกขตมุติโยริยสจัง ဗဟံတပန္တိမေဘိကဝေပုဖေအနန္တုတေသုဓမ္မေကျွကုဏပတိယာနံတပတိပညာဥတပတိဝိဇာတမေအလောကုတပတိတံဂောပနိတံနုကတမုတယောရိယစကြံပေနံတိမေဘိကဝေပုဖေအနန္တုတေသုဓမ္မေသုကျွကုဏပတိယာနံတပတိပညာဥတပတိဝိဇာတပတိအလောကုတပတိ อิดังดุกันิโรโธเรียสันจันติเมพิงกเวอุเปนันุสุเตสุธรรมเมจังกุงนปาติยานังตปฏิปัญญาตปฏิวิชาตปฏิอาลูกุตปาติดังคุมปนิดังดุกันิโรโธเรียสันจังสันติการตปันติเมวิกเวปุเพนันเซงธรรมเมจังกุงตปาติยานังตปฏิปัญญาตปฏิวิชาตปฏิ อาลูกุดปาทิตังคูมปนิตังทุกนิโรตุริยสัจจังสัจจิกตันติเมปิกเวปุเพนันุสุเตสุธรรมเมสุจังคุงนปาติญาณังตปฏิปัญญาตปาติวิจารปฏิอาลูกุตปาติอิดังทุกนิโรธกรรมินีปฏิปทา อริยสัจจันติเมภิกเวปุเพนันตุเตสุดัมเมสุจังกุงอุตปาติยานังปัญญปัญญาอุตปาติวิชาอาลูกุอุตปาติดังภูมิปณิดังทุกขนิโรธกามินีปฏิปทาริยสัจัง อาเวตพันติเมภิกเวปุเพนันตุเตสุดัมเมสุจังกุงตปาติยานังตปาติปัญญาตปาติวิชาตปาติอาลูกุตปาติ ဒံကိုပဉ္စတုကနိရောဓကမ္မနိပฏิပဒါလျံစကြံဘာဝိတပန္တိမေဘိကဝေပုပေနနုသုတေသုဓမ္မေသုကြံကုံတပန္တိယာနံတပတိပညံဓမ္မวิจารတပတိအာလုကုတပါတိဒံကိုပဏိဒံဒုက္ကနိရောဓခာမိနိပฏิပဒါလျစကြံဘာဝိတန္တိမေပိကဝေပုပေနနုသုတေသုဓမ္မေသုကြံကုံ อุตปาติญาณังตปาติปัญญาตปาติวิชาอาลูกอุตปาติยาวกีวันจะมีพิกเวเมสุจตุสุอริยสัจเจสุ เอวันนิปริวัตังทวันตสังกรังยถาพุทังญาณทันสนังสุตังโหติเนวตาวังพิกเวตเทวเกโลเกสมารเกและพรหมเกสัสมนาพระมณียปจายตเทมนุสายา អនុត្តរង្គသမសម្ពោធិងពិសម្ពុទ្ធោបញ្ញញ្ញាសិងយតូចកោមេភិក្ខវេមេទុចតោសុរិយសញ្ចេសុเอวันนิปรวันตังนวันตัสังการังยถาพุทังญาณรันสนังสุเวตังโหติติอันตังภิกเวสเตวเกโลเกธรรมะเกสปรมเกสัสมนาพรหมนิยามปจายาม ติวมนุสายานุตรังสัมมาสัมพุทิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงญาณัญจมเวทสนังตปฏิกุปาเมวิมุติอัญมันติมาญาตินาติสานิปุณณภวูหิสมวูจะภควาอัตมนานยุกิยาภิกูกตูภาสิตังพินันตุนติอิมัสมิงยปนวายากรณสมิงปัญญมานี ayatamato kunanya savurchang vidamarang dhammajagum rapati yang kinje samudiya dhammang sabbandam niroda dhammante vanti te bhagavata dhammajage bhumma deva sammanusa vesung e tam bhagavata phalanate yang se patne mikataye អនុត្តរੰងធម្មចង្កੰងបវតិតੰអបតិវតិយំសមនេនវាព្រមនេនវា เอเวนวามารีนวาพรมนาวาเกณจิวาลูกัสมินตีภูมินังเทวานังสตังตุตวจานตุมาริกาเทวาสัตมนุสาเวสุงจานตุมาริกานังเทวานังสตังสุตูดาวติงสาเทวาสัตมนุสาเวสุงดาวติงสานังเทวานังสตังสุตู ยามาเทวาสัตมนุสาเวสุงยามันังเทวานังสตังสุตุหตุสิตาเทวาสัตมนุสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสตังสุตุวะนิมมานรติเทวาสัตมนุสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสตังสุตุวะปริมสุปฏิเทวาสัตมนุสาเวสุงปรินิมสินเทวานังสตังสุตุวะพรหมปริสัจฉาเทวาสัตมนุสาเวสุง ब्रह्मपुरितानं देवानां तदां तुतु वा ब्रह्मपुरिता एवा तद्मनुता वेतुं ब्रह्मपुरितानां एवानां तदां तुतु वा महाब्रह्मा देवा तद्मनुता वेतुं महाब्रह्मणं देवानां तदां तुतु वा बलिता भाति वा तद्मनुता वेतुं बलितभानं देवानां तदां तुतु वा अपमाना भादेवा Atmanutan wesung pamana panang dewa nang tatang tutuva Abhadra deva satmanutan vesum Abhadra nang dewa nang bah dewa Parintatubha deva bah nang dewa nang tatang tutuva Apamana tubha deva satmanutan vesum Apamana bah nang dewa nang tatang tutuva Subakinaka deva satmanutan bagi naga nang dewa nang tatang tutuva เวหปราเทวาสัตมนุสาเวสุงเวหปรานังเทวานังสดังตุตุวะอวิหาเทวาสัตมนุสาเวสุงอวิหานังเทวานังสดังตุตุวะอัตปาเทวาสัตมนุสาเวสุงอัตปานังเทวานังสัตังตุตุวะสุสันเทวาสุสานังเทวานังสดังตุตุวะสุสีเทวาสัตมนุสาเวสุง ดุสินังเทวนังตัตังสุตัวะอกนิตกาเทวาสัตมนุสาเวสุงเอตัมกวตาภารณติยังสิปนิมิกทาเยอนุตรังธรรมจังกังปวันติตังอปฏิวัติยังมเนนวะพระมเนนวะเทววนวะมารรนวะรมุนาวะเกจิวาลูกสมินติอิติหะเตนกินินเตนมูเตนยาวะพรมรูกา ตทูวภุกจิอยัญญาตสุสันติโลกธาตุสังกัมปิสัมปกัมปิสัมเวทิอปมานุจาระรอุปัสุลูเกปาดุระหูสินติจิกัมิวันติวันังเทวานุภาวังนรกูภะกวาทานังทานิสีตัญญาจิวัตภูกุณโย อัญญาติวัฏผูกัญโยอิติทั้งไงสมตุคุณนัญญาสาอัญญาคุณนัญยุตเววนามังอหูสีติธรรมจักปวัตนาสุตัง นิธิตังออวเมสุตังเยกันมยังมกวาภารณสยังยรติสิปัตเนมีกตาเยตัตระคูปกวาปัญญวกิเยปิกูวมันเตสี Rupang bhikkhave nata rupanitam bhikkhave nata bhivannatam rupang Aparasam mutayalpe talupe evam me rupang hutu evam me rupang hosente Yatma jiko bhikkhave rupang nata tatma rupang aparasam mutatelapati upe evam me rupang Hutu evam me rupang mahosete vedana nata me citam ภิกเวตาบุญสังเวทนาปานสังวัตยเปตเวทนาเอวังเมเวทนาหูโต เอวังเมวตมะหุนเตเตยันตมาจิกูปิกุเวเวทนานัตตันตมะเวทนาปานะสังวัตติลัมปติเวทนาเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาหุนเตเตสัญญาณตาสัญญาณิสังมิกาตาปินะสังสัญญาปานะสังวัตติละเพตสัญญาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมวิสัญญามาหุนเตเตยันตมาจิกูปิกุเว ญาณตา तस्मा สัญญาภานสังวตติ नन्दलपते संय एवं मे संज्ञा होतो मे संज्ञामहोस्य समाजको भिकुवे संज्ञानता तस्मा संज्ञापासांवतते लपते संय एवं मे संज्ञा होतो एवं मे संज्ञामा होसेन्ते संघारानता संघारचैतं भिकुवे अतापि सुनसं संघारा अपसंयुन् về tăng cơ ê văn mê tăng cơ ra tu ê văn mê tăng cơ ra ma tu ni ya ma cha cô pi cô vi tăng cơ ra na ta ma tăng cơ ra ba đề tăng ma tăng đề ra bati tăng cơ re su ê văn mê tăng cơ ra hồn tu ê văn mê tăng cơ ra ma hệ tu ni, ti vinyanang anata vinyanang hi tăng mi ta pa vinyanang a pa na tăng ma ta la pe tu ni. ဧဝံမေဝိယနံဟောတုဝေဝမေဝိညာဏံမဟုတ်တေတေညသမဇကိုဘိကဝေဝိယနံနတသသမဝိယနံအာပန္နသံဝန္နနပတိဝိညာဏေဧဝံမေဝိညာဏံဟောတုဝေဝမေဝိညာဏံမဟုတ်တေတေတံဂိမညတဘိကဝေလူပံနိစ္စံဝနိစ္စံဝံနိစ္စံဗန္တေယမ္မနာနိစ္စံဒုက္ခံဝတံဒုက္ခံဝံ ทุกังปันเตยัมปนานิจังทุกังวิปรินมะจัตมกันังตังสมัยตุงเอตังมาเอโสมันเอโสเมตาติโนเฮตังปันเตตังยิงมันจะไปกกเวเวทนานิจาวานิจาวานิจาปันเตยัมมนานิจังทุกังวตังทุกังวติทุกังปันเตยัมมนานิจังทุกังวิปริมันกันังตังสมัยตุงเอตังมาเอโสมันตมิเอโสเมตาติโนเฮตังปันเต Tangking memisang jan Nijawa nijawa nijabante Yammana nijang dukang utang dukang uti dukang bante Yammana nijang dukang iparinama tamang kalang tang tumitung Etang mai tuman etum he atadinu etang bante Tangking memisang kara nijawa nijawa nijabante Yammana nijang dukang utang dukang dukang bante Yam mana ni chang kang priman kan lang tang mu tung e tang ma e so man smi e so me di nu e tang phante chang king jada nang ni chang ni chang ni chang mana ni nicang kang tang nukang wa nukang bante yambana nicang tukang viparinam tam kanlang tang Amang pung e tang ma e so mat me so me atati no e tang bante สมาธิยามิเวยังกิจิรูปังตีรนังกระปัจจุบันนังอาจจะตังมะปีตังมะอุรานิกังมะสุมังวาอินังปณีตังมะยังดุเรสันติเกสัพพังรูปังเนตังมะเนตุมันเมตุวัตตันติเอเมตังยถาพุทธังสมปัญญายทันตัมปังยังกัจเวทนาติตานักระปัจจุบันนา ကြံတံပိတဝဩရဏိကံသူမင်းနံပဏိတဝယတုရေသဏိကေဝသဘာဝေဒနာနေတမနေသမန်မေသဝတတေဧဝမေတံယတာပုတံသမပညာသန္တပံယံကံဈေစညာတိတနကတပจุပနာจတံပိတဝဩရဏိကံသူမင်းနံဝပဏိတဝယတုရေသဏိကေဝသဘာသညာနေတမနေသမန်မေသဝတနေဧဝမေတံယတာပုတံသမပညာယတတပံ ye ke je sangara te tana kata pujma chata pita va urani kava tu mama hina va nita va je tu re tandi ke va samphe sangkara ne tang mani so man me tu vata te me tang yata putang samma panyaya tatrapang yang kenji viyanang tira nagata pujmanang chatang pita va urani kava tu mama ni panitang va යංදුරේ ගන්නිකේවා සම්භං විඥානං නේතං මනේතු මනමේතු වතාන්ති ඒමේතං යතා පුටං ධම්මපඤ්ඤාය අද්දභං එවං සම්කිවෙන් සුතු වර්යයන්තං කුංකු රූපත්මින් වේතනාපින් පින් සංඥාපින් පින් සංඛාරේ විඤ්ඤාණස්මින් නිබින්දං විරජතේ විරාගම් මුදමුතපින් මුතමින් ඥානං හූතේ Vinachati usitam brahmacharyan Katang yang naparang datan Pajana titi Hidhamavu jabakavatamana Panjamakiyapi kubakavatum Bhaditang binantunti Himataming panavaya karnataming panjamane Panjavakiyanang pikunang anupadhaya Atave citani mevuting sunti ananta lakana tutang niti tang eva me tutang ekang tamayang bhagava sakayayang virati kaya si se satim bhikkhu san tatra ku bhagava iku mande se sabhang bhikkhu ve atitang kinji bhikkhu ve sabhang changkung titang rupa titang changku vinyanang titang chakku sammasu tito ยำบิดังจักุสัมปันปัจจัมปิสิเวทิสังทุกังวันทุกังวันทุกมาทุกังวันรัมมีอันติตังเกณฑ์ติตังติตังรังกกินาโตตกินาโมหันติตังชาติยาจรามรนีนะสุเกปริเตวิทุเกตุมนะเตปุจญญาติตันวันธามีสุตังอันติตังนิธาติตังสุระวิยานังติตังสุเดสัมมสวัติโตยำบิดังโตเดสัมมเตปุญญเวตังทุกังวันทุกังวันทุมัน รัมมีติตังเกนัติตังติตังรากกินาทูสกินามูกินานาติตังชาติยาจรัมรณีนะสุเกนปริเทเวตุเกนตุมนาเตปยาญญาติตันวัตามีกานังติตังกันธาติตังกันวิญังติตังกันสัมมาสูติตูยัมปิดังกันสัมมาสัพพะเปติเวติตังทุกังวะทุกังวะอะทุกมะทุกังวะตัมมิติตัง เอนอจิตังจิตังรังกกินาตุสกินาโมกินาจิตังจาติยาจะรามรณีนตุเกปริเตเวตุเกตุมนเตมปุญญาเตติตันวตามิกายุติโตปุตตปาติตังกายุยังติตังกายสัมมตุติโตยมปิตังกายสัมมติปจยาปจเตวิติตังสุกังทุกังวทุกมัสุกังตัมมิติตังกายนาติตังอติตัง รังกกินาดูตกินาโมหจันติตังจันติยาจรามรเนนะโสเกมปริเตเวทุเกโทมนัสเตปจันติยติตันวัฏามีมโนติโตธรรมติตามโนยานังมโนสัมมโสติโตยามติตังมโนตัมปิยปุญยตังทุกังวัตุกังวัตุมันธรรมีติตังเกนะติตังติตังรังกกินาโตตกินาโมหจันติตัง Yati acara bernena tu ke pelite we tu ke tu menase pejaya ti tani watami Iwang basang sutua daya sawako Jaku mingpil we we tan am Jaku zmi we lupe su jaku yana su sam jam bidhang Jaku sam se pejaya pelite we tang tukang tukang wa Rasmin we so rasmin san te so rupiya so te sam jam bidhang so te sam rupiya we tang tukang wa rasmin bintang anatmenu kante kana vijana kana samyamitam kana samyapevetam tukam tukam va rasmenu nipindate heva pena saita cheva vijana cheva samyatam jambitam heva samyapevetam tukam tukam va tasmin vitam kaya smin potape kaya vijana kaya samyapetam jambitam kaya samyapevetam tukam tukam va atukam tukam va tasmin nipindate มนุสมิงตัมเมมโนยานมโนสัมสยัมปิทานมโนสัมสยเวตังทุกังทุกังวะทุกมันวะตัมมิงบินนตินิปินดังวิราชติวะกามุตมวิมุตมมุตมุญญาณังโหติกีนาจาติมุสิตังรัมจริยังตังรินาปรังยตานิปจานาติเตยีธรรมวุจภกวาตมนาเวบิกูกตุปาตังพินันตุนเต penawaya karena panawaya karna tamim panimane Tatsabhiku jahasanu yang aswe citan muting suti Adit perayai sutang nititang Adi kuten mukawatan jana tabas tarata semangin eka yinu Ayang mako temadak kato satanang wisudiyatung Kepritewanang temetik mentuh kato menasanang Kepritewanang temetik mentuh kato อตังมิยายะตาตินิปานสัญญาติทางยะตารูจะเปตเตติปตานากตเมจตารูหิตัมิกุกายเยกายานุปติวรติอาตาปิสัมจานุสติมาวินายโลเกอภิจารุมนันสังเวทนาตุเวทนาปสิวรติอาตาปิสัมจานุสติมาวินายโลเกอภิจารุมนันสังจิตจิตานุปติวรติ อาตาปิสมัสโนตินมาวินัยโลเกอปิจารุมนัสสาธรรมเมตุธรรมานุปัสสิวรติอาตาปิสัมปชานโนตติมาวินัยโลเกอปิจารุมนัสสังกทัญญบิกูกายกายพุทธิวรติอิทปิกูอาจตังวา กายกายมวิตาวากายกายมอาจารวิตาวากายกายมุติวิหารเตสมุทยันธรรมานุปัสสิกายสมิงวิหารยันธรรมานุปัสสิกายสมิงสมุิ สมุติยวิยธรรมานุปัสสิวะกายสมิงันอติกายุติวาปนัสสาสติปจุตาวุติยาวเทวยานมตายปฏิสัญญานิสิโตจวิหรติ นาจะเกณฑ์ิลุเกอุปาติยันติเอวังคูบิกายกายาปสิวรติกทันยปิกุเวทนาเวทนาปสิวรติยิตมิกูอัจตังวาเวทนาเวทนาปิดาวเวทนาเป็น มนุษย์เวเตวยาธรรมเวทนาสมุทิวยาธรรมานุปัสสิเวทนานุปัสสติเวทนาติวาปนาสันสติปัญจวิตาวติยาวติวยานมัตตายะปฏิสติมันานิสตวจวิรตินาจักินจิลูกเกอุปาติยติเอวังคูปิกุเวทนาเวทนาปสิวิหรติ Kadhanyabhiku chite tapansi itamiku Hanjatang vachiten pita vachiten chan pita vachiten Chitan samudiya dhaman pasing vachetatmin Vaya dhaman pasing chetatmin Samudiya vaya dhaman pasing vachetatmin Ati chitan nivapanasan Sati pachita huti yavati vayan Mata patisan mananti sujavya rati Naja kinji loke upatiyate เอวังโคปิงคูเวทนาเวทนาปัจจิวิหารติปัทัญญบิกุจิเตติตานุปัจจิวิหารติอิระปิกุอาจจะตังวจิตเตมิปิตาวจิตเตตานุปัจจิหะสมุทัยธรรมานุเจตสุวยธรรมะเจตสมุทัยวยธรรมานุปัสสิเจตังอติเจตันนิวาปนาสสติปัจจุตังหูเต ຍາມເດວະຍານະມະທາຍະະປະຕິສະຕິມະອະນິເສດໂຈຈວຍະຣະຕິນາຈັງກິນຈິລຸເກເຫວະປາຕິຍະຕິເຫວັນໂກພິຄຸຕປະຕິວະທັນຍະຕວະາຈຕິເຕທະຈະ तस्मिन् समुदयवनस्थितमसं समव्यातमाचेतमङ्गे आते चेतानि वापनासा भवति यावतेव यापन् पतिदानितो विरटना च किञ्चि लोके उपाद्यते एवं कोऽपि को इते तं कथानि पिकूढं मे तमानुपति भरते इदपिको च तं वधमे तमापिता वधमे समुदय धर्मानुपन् तमे समवय धर्मानुपति वा धम्मे सुमा समुदय वय धर्मानुपति वा धम्मे सुमा อติธรรมาดิวาปนาสาสติปัญญาโหติยาวเทวยานมาตายปฏิสติมาสนิตูจุยรตินาจักินจิลูกเกปาติยติเอวังโคปิโกธรรมเมธรรมาปัสสิหุรติอายังโคเตนมกวาตาจันตาปตตาราตาธรรมะธรรมุเทนะเอกยโนมะโคว สมมาังกัสสุสตานังสิยาสุกัปริเทวนังสมณิกทุกขโทมนัสสานังอาทังเมญาญาติมณนิปานสัญญติทังจตารุสติปทานาตีเอกยนังชาติกยังนันตีมะคังมะชานาตีตานุกัมปีเอเตนมะเคนะ ลิมุตริสเลเจวตรันติจูคันติสติปทานปาทุนิติตัวเอวเมตุตังเอกังมยังมกวา สาวติยังยุรติเชรุวันเนนัดปินิกสารามเมทัตระโกภควาภิกขุมันเตสิกขุติปัจันเตติเตภิกขุภควตุปัญจโสสุงพังควาอินตันทวูจานปาตาวาภิกเวทถากระนังปาตาวทานังจิตาวสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยมตาสเปสังขารา อนิจจาติตั้งดักนังกโตภิสัมสุภิสเมสุภิสมพุจิโรภิสเมตุวาอาจิกติเทเสติ ปัญญาเปติปันตเปติวัตติปัจติวตานิกโลติสัมปีสังกรณิจานติปันทาวะบิกเวทังตันปันทาวะทานตันังทิตาวะสาสาธุธรรมติตาธรรมนิยามตานตเปสังขารันทุกขาติตังกดังกโตบิสัมรุตปิเสเมสมิสัมมิจิตวะบิสเมตุวะอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัตติปิติวะติปัจติวตานิกโลติ อภิสังกราทุกาติอุปาทาวะภิกเวตทางกตานังอุปาทาวะตถาตานังทิตาวะตาธาตุธรรมติตตาธรรมยมตาสัมพีธรรมานตาติ ตังกดากโตปิสัมสิปิสเมสุปิสัมสิตัวปิสเมสุอาจิกติเตเสติปัญญาเปติปันตเปติวัติปัจจติอุตานิกโรติสัมพีธรรมานตาติ Indama voja bhagavata manna te bhikkhu bhagavato bhajitaṃ pinantunti Dhammaniyama dutaṃ nititaṃ vijyāpajaya tanghara tangharapajaya vijyānaṃ vijyāpajaya Nama rupaṃ nāpun sarāyatana sarāyipata upasama vetana vetana tupadaya tanna tanna pajaya pādaṃ patāpama Upavan chanti chanti pajaya chanti rāmarunaṃ saluk saluk pradita evatukarmana supāyaya สัมภวันติเอเมตัสเกวันทุกันสมุทโยโหติวิชาตุเมวเสตุวิราคนิโรธาสังฆโรโตสังฆโรตาวิญาณิโรโตวิญาณิโรธา นามรูปนิโรโตนามรูปนิโรธาสราสันโรโตสัจสราสันโรธาปัจสนิโรโตปัจสนิโรธาเวทนานิโรโตวายตนานิโรธาดันนานิโรโตดันนานิโรธาบาดานิโรบานุภวานิโรโต ภวานิโรธาจานติโนจานิโรธาฮิรามรนังตุกปริเทวตุกตุมนาตุปายาสานิโรจันติเอเมตัสเกวันตุกนิโรโทโหนติยถาวิปาตุภวันงาตาปิโนจายตุมนาตาอัตตะกังกังยตุปจานิสิงยถาวิปาตุภวันอาตาปิโนจายตุกมนาตาอัตตะกังกังสัมปายตุกยังปะยังเวติ Yadawi paduan ada binu jai to pemenata Widuba yang tidak dimarte nang wa oba saya menteri kanti Ati tang nan wa kemayan apati ketang Yada ti tang tang tang peng Bapak tang penang yo temang tat na tat tang wasa sang ilang tang ye Ati wa kicemata bangku janjang merenang tunwe නයිනෝ සංකරණ්ඩෙන් මහා තේන මතුම ඒවං විහාරි මහතාපින් අහෝරතම තන්නිතං තං වේ පතේ කරන්තු තේ තන්තු වචිකතේ මුනීතේ සේලා විපුලාන භං ආජපපතා සමන්තානුපරියං බෝධනාය තේසා ඒවං ච රාජමතුතාන් අදිවතන් නිපානිනෝ කතියේ ප්‍රමනේ වේසේ สุเตจันดังบุกเสนกินจิปรเวนสัพเพวิมินนาตาตหาตินังนานาทังปฏิยาเมจาปิมันยุงเอสังกาเฉทุงเรนดัสมัยปนุตุโพโสสัมปัสสังกัตมนุอุเตตัมเมจะสังเกจะสัมจารีกายเนวาจายุติสสาน อิเทวนังปะสังกติปัญจสังเกมปโมตเตยัสสตาตาเตจลาสปฏิตตาสีหลัญจะยัสกรัญญานังอริยังกันตังปะสังนิตังสังเขปะสาตุยัสสันติวิจูปุตัญจตัสนังอัตลิตูติตังอวะโมคังตัสสทิมิตังยัสมาสทัญญสีรัญจปะสาทังธรรมมัสนังอนุยุนเชตเมธาวี สรังพุทธานาสานสนันติสุญญตุโลกังอเวกันสุมกราชตตาตโตอัตานุติติงอุวาจาเอวังมัจจุตรุสัญญาเอวังโลกังอเวกันตังมัจจุราชานัมปัสสติ นิจาวุตสังกราปาดวัยตัมมิโนปจิตุนรุจันติเตสังอุปสมโอสุกุอจิรังวตยังกโยปัตเวงอติเสสติจุโตอเปตวิญญาณนิรตังมังกริงกรังปาราเวปัญญกันตาปาราโรจิตุปาราทานังทุกังโลเกปารานิเกปนังทุกังกิปิตัวกรุงบารังอัญญังบารัง อนาติยสมูลังตันหังอภวิอนิชาตุปรินิพุตุติตุวันตินิกจาติสังสารังสันทาวิสังวิสังขาการังขเวสันโตทุกขาชาติปุณปุนังขาการกันติโตติปุณเกหังนกาเต Sapate patuka pegaka kutang Visangkar katang hitang tananang kayamaca kanti Bhumve surunang yanti papatani wanani ca Aramalukan manusa kita. Netang kubu serenang kemang netang saranam utamang Netang saranam kamata pabuka pemujante Yuja bukan jadam manja sangkhanja saranang katu Yantalia liya sani sama penyai padate dukang dukang semukang dukang sana di kemang lian jandang jikang makang duku batemal kemang etang tangku sarnang kemang etang sarnamu temang etang sarnama kema hamba duka pemujati bahu niti mm, tangku ten kuwata janata pada tarata semangat วาตปานุติกาทานวันตีปรมังตปูติติกานิพานังปรมังวัฏนิพุทธานนหิปัปจิโตปรูปคาติสมโนโหติปรังวิเหตยันตุสัมปปะปัสสะกรณังกุศรสุปสัมปทาสจิตปริยุตปนังเอตังกุทานาสาสนังอนุปวาทู Anubhagato pati mokhe ca sangvaru matan yuta ca patatmin pantan ca senasanang Adichite ca ayuku etang buddhana sa senanti Ibu medu tangge kang meyang kuwa Tau ti yang yerti cerwane na binika sa arame Tantra ko bakuwa piku patan te วัตุปัจจโตสุงภควาเอตตะวุจามเมตตายปิกเวเจโตมุติยาเสวันตาวปาวิตายภูริกตายญาณิกตายวัตุกตายอนุติตายปริจิตายสุมันตรันตายเอกตสนิสังสาปาติกังขากตเมเอกตสาสุขังสุปฏิสุขังปฏิปุชติ นปาปิกังสุเป็นนังปัสสติมนุสานังปิโยเตมนุสานังปิโยเตเอวตารกันเตนาสังกิวาวิสังวาสัทังวกมเตตุดังจิตังสมาธิยเตมุขวันโนวิปัสสิเตสัมโนการังกรุณเต อุตริงปฏิวิจันโต บรมโลภคูตเมตายปิกเวเจตุมยุติยาอาเจวิตายปวิตายาภวิภูริกตายญาณิกตายวัตุกตายนุติตายปริจิตายสุสมารดายะอิเม เอกาตานิสังกาปาติกังคาติ อิตโมจะปะกวาอัตมนาเตปิกุปะกวตุภานิตังปินันทุเมตานิสังสสุตตปาทุนนิติตูเอวเมตุตังเอกังตุมยังกวาสาวติยังรติเอตวันเนราลปินิกานตาอารามี อัตกุมกุ อัญญตรเทวตาปิกันรติยาปิกันเกวัลกัปังเจวันังปเทตัว Yenu kawaten usang mimi tua bitua tang biwade tua e kemantang ta te e kemantang kita ko sa te wadang bagawantang kata ya caka te pahu dewa menu sa te manggerani ageng kemana tu tanang rui mangger mutmang ase wana je paranang pandita nan je se wana Puja puja ni nang etam manggar mutmang ketilu pandai sewa suja bukeh yoda punya tanda sama bengi teman kermu teman kamu sajan jadi penjawina yuda suci gitu tuhan di tanya wajan cai teman kermu teman mata bidu berenang nampu darah sasang kau menanggul aja kamen tai teman temang, teman kanan jadam mencari aja ya tekanan jasang kau Anak wajah ni kemani etamang eh, kermu อารติวิรติปะปะมัจจปานาจสัญญมูวะอัปมาตุจะรมเมสุเอตัมมังกลมุตมังอาลูจะนิวันตุจะสันตุติจกตัยญตากาเลนะตัมมสุเอตัมมังกลมุตมังนันติจันสูวะจันสตาสมนานันจะดัสนังกาเลนะธัมมสังกจาเอตัมมังกลมุตมังตะปูจะพรหมจริยันจริยสัจจานันสนัง निपानसाचे क्रिया च एतमङ्ग्रमुतमान् सम्पत्पराचिता सम्पदसुतिं गच्छन्ति अन्ते साङ्मङ्गलमुतमन्दि मा मङ्गलसुतान् यानि भूतानि समागतानि भुम्मानि वायमन्त्रकेतपे भूतात्मना भुवन्तु न धोऽपि सकचासु नानुपायितान् तस्मै भूतानि समेनु सभे นิตังกโลธมนุสยาปจายตุวาจรตุจารันติเยปริงตัสมาเนรกตาปมัตตายังกินยิวิตังนิตวังรังวันสังเกสุวายังรัตนังปณีตังนโนตมังอาทิตตากเตเนธรรมนิพุทธรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโหตุยังวิรังกังมตังปณีตังยทัตกาตากมีสมัยตุนเตนะธรรมนินะสมติเกณเจนิธรรมนิ nang benitang e eh, tena kacena dua tingun tu yang budak tendo periwan aja itu ceng semati mana terikan yang semati nate nasmu lebih jadi tami tamir nang benitang e eh, tena kacena dua tingun tu ye bukra desetang besanda jantari e eh, tani kani hunde ye tak jinaya tu kata sesamuka e tetu tinan ma perani Yidhambi sanggirnang benitang edena sajena suwati untu Yesu payuta manasa taneni kami nubu Dhamasa senami tepati patamantang mikaya Radhani mutani putih buca manai Yidhambi sanggirnang benitang edena sajena suwati untu ya jatuh pewate Ia sambakang biyo tatu mangsa purisang watami Yatin bekilo Yuliya sajjani vete patati tamni sanghe Ratanam panitam etena sajjena suvati hutu Ye aliya sajjani pavujanti kambira panjayatute ta kinjapite Hodi pusapamante bhavantam vanyi tamni sanghe Ratanam panitam etena sajjena suvati hutu Sahavasatasana sammatayataya sudhamma ติสัมภวันติสังกายติวิชิกิตังสีลปตังวาปิตันิจตุวะปะเยยิปมุโตชาปิทานานิปะปุกันตุงิธรรมิสังเกรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโหตุยินจาปิสุกัมกโรติปาปกังกายเยวาจายเจตสาวพโพสุตัสสะภุมตัมมิตันปุตตะสมุทัยตัมเนสังเกรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโหตุ වනබුගුම් දේයදා බුදුගුම් කිමන් මාතේ පටමතමින් කිමේ rumang hamurang desi nipan panagaming permangita idam di buddhe ratnam manita etena sajena suvanti undu waluran yuradura runutru dhammurang desi tam buddhe ratnam manita etena sajena suvanti undu inang puranang vanati nati viratani tayati ke bhavasming te kinapija อวิรุณิจันตานิพันนิติรายทายัมปฏิปูอิธรรมิสังเกตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติหูตุยานิตบูตานิสมังกตานิภุมมานิเกตังตังเอวมนุสภูตังบุตังมัตตมสุวัตินโตยานิบูตานิสมังกตานิภุมมานิเกตังตังเอวมนุสภูตังธรรมมัตตมสุวันุยานิตบูตานิสมังกตานิภุมมานิเกตังตัง tewa manu za bhuve tang tang kan mat-tsang su-wate hun tu karu niya manu ku-chale na jan tang zang tang pa tang pe semen je san ku-chu-cha su-ju su-wa cho-cha ku-cha su-per-o bu-ki-cho san ku-vote san tin-dra yo-chen mu-ko cha ha-pa san su un an cha tu na cha ku tang sam a che yung tu ki nu wa ke mi nu hu nu ยีเกจิปานภูตติตสาวะทวรวานวเสสาทีกวเยมันตวมัจจิมาลสกังกตุราติตาวาเยยันติตาเยจตุเรวสันนิวิตุเรภูตวสัมเวสิวาอภิสตาภวันสุขียตานาปรูปรังกุเบทนาติมเยตกตาจินังติยลูสนาปฏิกสัญญานานยมัญญสรุกมิจายมาตายตานิยังปุตังอายุสาเอกปุตตมนุรเค Ewa misa pebuten semuna sembawaye Abarimanang mitan yisa mana sembawaye Abarimanang dang adu tete liam ya sembadang werang Sembadang ditan jarang nisino wasainu waya wata suwikatam itua Mitang seting adita ibram mitang miarang Kita mau tinti jan bagam masir wata seminu semenu Kami suwina yekitang icadu kapasayang Kami suwina yekitang kapasayang Punle te te karmiya me da sudang. Nirubang ke me me da me da ngira pade. Me jabaya pade me me da me da ngana kudam ke jabar ke me me da me da di pade kuwa. Mamang jiruba do ingsi mang. Ingsi pungkoto sepe sekat Udang dikebola kape patran pagema kini papama kama panu putua. Apa manu remu pamu tanggo pamanu wantani sing kepani muti kangka dapati huna nabi. Serabu muti kangka tami rakan katami perita pati kemanu putani soang. Namu buka watu namu tatang kama sambutanang. Wadis minang di peramasanto kasau mati dajang sinang. Dukkena Bhumipati Sanyam Jajo Sambiya Vachalupo Sannena Vito Vyati Tumpi Santo Kasam Tamimanang Thut Sayi Utedi Sanche Imang Kavarena Sanchang Mamang Vani Paramika Kanchunti Dedi yandu kuma ingkul raja risvanum padawi suwa Rang rang masang risvanang padawi pasang Sejati kuda viharimu tiwasang ye brahmanan Veda kusa parame te minamu te jamang parayamu Namadu pura namadu budiyamu dhamu diyamang to paritang यद नृतिंगे ब्रह्मणा वेद कूता परमे ते मिनमु तेजमिं पारयन्तु मद्बुधं मद्बोधिया नूतमोदिया हिमन्तो परितङ्गतो मोरो वसमकपयेते अतिलोके तिलकुमु सत्यं सूचयनुतया तेन सञ्चेन कामि सतिकुलिमनुतरङ्गवचितुव धम्मपरं सरितुवपकेचिने सत्यपरं वसय जच्छकृ जिल्यम घासहं सन्दिपखापतना सन्दिपारावजनमाताभिताचनिकन्ता रद्वेदपतिकमासासाच्छकतिम्याहु महापचिल्टूसिखिवास्छेससोरसकृषानिदगंगत्वैजधासिखि lanye mukamuli wa sunya kali wa piku musafina sambudang biyang kuma kanusiya nuce budang sarayata luka cetang rajabang radamang sarayata niyanikan suretang nuce damang sarayata niyanikan suretang adang sangkang sarayata punya cetang anutarang evam udang sarandanang damang sangkan japiku bayang wacam ditatang walu มังสุวสุเนสติอินติยตุหังบกินิยายชาติยาชาตุนาบิจานามิสันจิจปะนังชีวิตาวูรูเปตาเตนะสัจเจนะสุตอิเตหุตุสติคัมปะสาปูจังหูสติสังกตุธรรมนังจิโอตถาวิริยมปิปัสสติปูจังกาจตาเปรสมาธุเป็นกับปูจังกาสันเตเตสเปมุนาสมังกตาปวิตาปริกตา သံဝတန္တိပညာနိဗ္ဗာန်ယဗုဒ္ဓိယဧတေနသံသောတိတေဟုဘုသပ္ပထာဧကတမိမိယေနာတုမင်္ဂလာနံတေကတပံကိလနေတုကိတေတေသဝဟောကြံကေသနေတေတံပိနန္တိတုဝနောကမုကျင်သူဧတေနသံသောတိတေဟုဘုသပ္ပထာဧကတတမရာဇာပိကေလံယေနပိနိတောจุนတေရတညုပနပေတုနဇန္တရံအမောတိတောဇာပရာတမမုထာနိသံနိသော เอเตนะสังสุจินุตุสัมปันธาหินาติจาปตาตินุมิเมตินังมคาตากิเลสาวปตตานุปฏิตัมตังเอเตนะสังสุจินุตุสัมปันธายันุมิตัง มังกรัญจิโยยามนะโพสกุณัสโรปาปะกโมรูตุปินากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันตุมิตังมังกรัญจิโยจามนะโพสกุณัสโรปาปะกังโม Kutu pinang kerang keman bawi nomina temen tu jantung ni tangu mengkeran jeyo Jamana bawa teguna sedo papa kamu Kutu pinang akan tanggang ka Mubawi nomina temen tu Wipase sematu jangku mantas sermatu Sikis sematu sampai kudan kambino Wesebo sematu nahatakan setepan sinu นมาตุกากุสันมารเสนปมติโนกูนากมนาสันมาตุบรมนาสุเสมาตุกาสปาตมาตุวิปมุสสัมปติอังเกสมาตุสังกิปุตันสุรมันโตโยูอิมังธรรมมเตเสเสตปตุกาปนุตรังเยจาปินิพุตังโลเกยถาพุตังปัสสุงเตชนาปิสุนามันตาวิทัสารดาอิตังเทวมนุสานังยังมาทังกุมังวิชาจรณะสมนังมันตังวิทตสารดัง นโมเมสัพพุทธานังมุปันนังเมตินังตานังกรุมหาวิโรเมตังกรุมหายโสสรนังกรุวโลกัยโตติปังกรสุจินทรุกุณัญโยชนังปามุกุมังกรบุริสันปุสมโนสมโนติโร เลวตุระติวตโนโตปิโตกุณสมโนนมันสเสจนุรโมปตุโมโรกปจุตุนรดุววรังสารติปตุมุตโรสัตตสารุตเมตุว apa di pukulan jatuh sabarung kaku piyata sin rasa bua ada tadi karuniku dama tadi temu nutu setan tua asmo loge di sudut mata lo ya tadi kau ada tadi karuniku dama tadi temu ဝေကံတောသမုရောကေတေသောတိဝတံငုရောပုဇောတိဝရတောပုတောဝိပန္တိဉ္ဇာအနုဘမောတိကေသပိုင်တောသတဝေသဘူစုကတယကိုကကုသံထောရတဝံကိုနကမနောရဏံကြောကသပုသေရိသမ္ပနောကိုတမုသံကယပုင္ကဝံဧတေကြမြေသမုဒ္ဒနိငသတကုသဗ္ဗေကုတံသမံသမံသဗ္ဗေဗုဒ္ဓမိတိကသဗ္ဗေတသဗ္ဗရုပေတဝေသာလံခြင်းဘဂတံသဗ္ဗေတေပတိဇာနတယသဗ္ဗန္ထာနမုတ္တမံ สีนาตังตันเตเตปริสาสุวิสารตังพรหมจรรย์กังภวเตนเตโลเกปนิวังเปตาสิพุทธธรรมเนธารสิงนายิกาวติงตระกุมเปตาสิติยันปยัญชนะตราปยามภพานสุภพานเปเตมณีกุญจราอุดานสัพพัญโนเตสเปกินาสุวาินามปปมาเตจามปัญญามปรมหาการมิกาติราสเพสานังยุกาวาติปานัตปจิตาจตนา ලේනාජ පානිනංකතේ බන්දු මාතා සාසරණාච හිතේසුනු සතං සතේ වකසං මුකන සම්පේතේ ප්‍රයනා හේසං සම්පති වන්දං කුරුසමි වද සමනසා චේව වන්දාමි තේ දසංතේ නසනේ සනේ සනේ කන්නේ කමනේ චාපි සබදා සදාදු කේන රංගන පුතා සම්නිකරන්තු වං තේ හිතු වං ලංකිතෝ සන්තෝ मुदो जप भयेन जपरो कविनि मुदो जप संत भवजितो अपवेरमति कंतो निपुतो यदुवं भवते संसंतेन शीलेन खंडिमिता परञ्जते वे तुमे नुरगंतु रोगियेन सुखेन च ပုလတိမသမိကိသဘကေသန္တိပုဒ္ဓမိတိကတေပိဘုမေနုရကံတုရုကေအနုကေနကြံသကိနသမိကိသဘကေသန္တိတေဝမိတိက เตปิตุเมนุรังกันตุโลกียนสเกนะจาปัจมัสมินิสาภเกสันตินากามิติกาเตปิตุเมนุรังกันตุโลกียนเกนจานูตรัสมินิสาภเกสันติยกรรมิติกาเตปิตุเมนุรังกันตุโรกียนสเกนะจาปุรันติมัติสันตระโรทักินเนวิรุณโกปจิเนวิรุปโกกุเวโรตรังนิตังจันตารูเตมาราจารูกัปราสจิโนเตปิตุเมนุรังกันตุโรกียนสเกนะจา āgāsa tācīpū mātā te vāna kāmiṭhika ebedu me nūlā gāntu ārujiye na sukhe na ca nāti me sṛṇuṁ yāṅgūṁ udu me sṛṇuṁ kualaṅ e te na sāṅgūtate te maṅgūlāṅ nāti me sṛṇuṁ yāṅgūṁ me sṛṇuṁ e te Vedate vedang buduranang buddhatamang nandetamang soti pavante yang jenjelatanang loke Vedate vedang buduranang dhammatamang nandetamang soti yang jelatanang loke Vedate vedang buduranang dhammatamang nandetamang soti pavante Nati vunatam ichayutamo loke mutaro tapasataya tatanyatang tunganai tevate Palivate lajantam te manase pavke pichake nake ทิเสพุทธังการมณีเจสพัสมมรุนมุตุทเปตุวังการมลิตังตังเสวะอนุภาวินังตุเทวุสุกีสตาตุตังสีลังสมาทยตมังจลิตังเจเิตัสเสวะอนุภาวินังตุเทวุสุกีตานีกิจังจินติจังปุจังทาวนังกรุงเปรสังเตสนังมุตวันตสังปวันตันเตสังกันตุวะพุทธรตนังอุสตังตมังวรัง thế thế thế thế vong năng tu tu nu tăng rang idang devam musanang buddhate chenang soti nana sambhadova sabbe dukkha upasmenu te sakatuva dhammaratnang odatang tăng varang kalirang upasaman dhammate chenang soti nana sambhadova sabbe riyang upasmenu te sakatuva sangharatnang odatang dhammang varang avunayang pavunayang sangate chenang soti nana sambhadova sabbe ruka nu te thế thế thế sa ngã tu tu tu tu thi lang sam vi vi na tị nhà ta san Dhesacaṃ deva manusaṇaṃ gatukaṃ iti karasaṃ dhilaṃ vaceva sampapayāti vināsantu ekatve te chatu panchacatanaṃ sājavatu kā vināsantu jivitanaṃ tadantu te jivitanaṃ tadantaṃ sā ayuvanaṃ sukaṃ paraṃ jivitananupavēna udu devo sukhi tu jivitanaṃ jayo tattva usataṃ tamaṃ varaṃ dalaṃ dukaṃ nāsati dhesacaṃ tānamutamaṃ tasma karaya kaliyanang niciyang tampana yanang punyani parokasming padidang dipani nang imina cilitane na kumakangking awisati dikayukan tadandu sukitandu sampatan nyuansu hmm, adatandi nang kejang silu mantendu tadi nang warang dan tuan jivitanang ma parang yewang iti kaisa yitang punya semata tatsumati ra pasang ganti pandita kata punya tante ati unasa wicayu niti tu piti yo iwan Baluku winan santu mande bawa tuntra yo tuki pika yuku bawa piwa tanasi เนสนิจังมุทาปจายโนจตารูธรรมวตันติอายุวนูสุขังภารังอิติโสวรังมุตโสติปิโสวันสมาตุติปิโสภุวาวิจานังตุนติโสภควาตุโตวัตโสติปิโสวารวัตวัตโสยุนันตังสันตังรันตังสิลสังสัมมาสัพพุทังสันสัมมังวิจารณะสุวิจารณะสุปนังตังอุกตังสิลสังโลกวิตังอโลตุงสิลสานมามี อิปิโสภวันโตตโสติปิโสปริสัมมันสังอิติปิโสภวันอาถาตุมันมันตโสอิติปิโสมันปุโตตอันตรังสังอันตุตังเสียงปริสัมมันปริสัมสัทธาเดมันสัทธาเดมันสังอันตุตังสังอันตุตังสิรังสานังอามีอิติปิโสภควาลูปกันตุโหอนิจังบังเวทนากันตุสัญญาตุสังขังวิญญาณนิจังปรมิสัมโนติปิโสภควา બધું ધાતુત અપૂરનું તેજોનું વાયુ થતો આકાશ ચંકવા ધાનુષ્માની સમનોદિવિશું ભગવાન ધાતુમાલિકા ધાતુષ્માની સમનો તમ તે સંજામાં તુષા નિમ્મા નજીન પ્રમ સવણતે ધાતુષ્મધિ અનુ ઇવિશું ભગવાન કામ વચરતાનુ અલુ અલુ કુતરતાતુ સમધિ અનુ તિવિશું ભગવાન Paramajan Tutiyanta Tatiyajan Chatutam Panjamajan Tatusmani Samanuti Visum Bhagava Akasanam Chantanam Vinyanam Chakinyan Neva Sanyana manis Tatusmani Samanuti Visum Bhagava Tutapi Maga Sagita Maga Namaka Ratmaka Smadhi Samanuti Visum Bhagava หันโสตาปฏิปราธาตุสมาธิมโนสกธรรมปรนสมโน อิริโสมกวานัปรนทามสมาธิมโนอิริโสมกวาอรหัตปรานสมาธิสมโนกุศลธรรมอิริโสวาอายาวจีวังกุตังสรนังกัจฉามิจัมบูติปัญจสรุนสรธรรมานโมพุทธายันโมธรรมยันโมสังกายปัญญพรานมามิหัง आपामच पातिमा सांगु सांगविता पुकय पा उपसा sa cha sa he pa sa ye so so so sa sa a a a ni te che su ne man bu cha na ve sang ni so mo pu sa pa i swa su su kra i sa su swa i pu sa na ma je ti vi a the ye ji vi so wa rang a ya wa che wa mu tang sa ra nang ga cha mi sa bo ti ban cha su sa ma Udaradamana nukang iksama samuto Sukarano yavu chivang kutang sanunga chami chatu malika Zero kusaradama Divi chacharna samu uyavu chivang kutang sanunga chami Dhamu tinsai suru kusaradama nanda pandya sukato lokvitu ma evu Yavu chivang kutang sanunga chami Yama suru kusaradama brahma sata pandya sata sata Param yintro yamakaka Yavu chivang kutang sanunga chami tuita วิสรุสารธรรมาปุญปกาปริสัมสาติสัตตาเทวนุสานังบุตังสรณังกัจฉามินิมมารหิวิสรุกุสารธรรมานิทุปันสตาจะเทวมนุสานังรัฐายาวิบุตังสรณังกัจฉามิปรมินิสโกกุสราหังธรรมาสังขารกันตุทุกังนิจังนาตารูปังโตปุณังบาบายาวจิวังบุตังสรณังกัจฉามิ Brahma sarvam kusa nakti paya vina panya kvata Nyava nipanam tarna ngisam mopata motamal mosangam sa puti lapo Karakana ete sanchena suvati hodu Swahai Namo buddhasa motamal mosangam sa Vit vit vit mit mit mit Chiti chiti vati vati yasa suvanti Ulu ulu ulu swahai อินทสาวมาอินทสาวังพระมันสาวังมาพระมันสาวังยักบุติสาวังมาจักบุติสาวังเทวสามาเทวสาวังนิสีสมาอิสีสมุนีสามามุนีสาวังอภิริสามาปุริสาวังบุตนสาวังปุทธมุลันรันสาวังอภัสสิติสัมมิชานุสาวังสัพโรกันสาวังเอเตนุสัจเจนุสุวัติหุนรูสาวังวุณังวัจังเตชังวิยังติจิกัมมังสัจจัง สิติกมังนิพพานังมุขังเหียกังทานังติลังปัญ